duzun bait, zertako pastorin parte hartzen dien jentek ez dien iskain eskuratzeko beharra zen Eta hoi uste dit, gue oen lana dela eta bon, arre ranen dit, eh, miletan eta miletan entzun dus, duzu eh, hartzek erraiten dina, duzu, eh, bon, uska, mintzaje bat gibel joiten balin bada, ez dela... Ez dakienek ez dielakoz mintzatzen, bai, dakienek ez dielakoz transmititzen. Uztet, horren inguien behar dugun hasi, eta... Kantoia ina egin izu lehen eman, ikentugun eh, ez da baden kalitatekin, eta eh, ez ditu uste gaizan baden, eh, salbu adiskide takzun babazela hor mintzatu dien jenten artin. Bergeia agertu del argunku agarriena, zela kantoia bai bena gibeletik izkuntza baten gehiua ze, eta ba, kumpredizi ez kantatzen dutan, eta eh, ba, hoi, usatu gu e, ez da badaktutzen ez Zeen uh, bat uh, eh, sibiotarrak eh, ez du bihotzik, kantoia behitu bihotza.